da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon. Preko puta mene draga mi kolegica Marija Ražnjević. Dobar dan Marija. Dobar dan Eva i dobar dan svim slušateljima Trend Radija. Evo nakon eh, koliko dvomjesečne pauze, je li tako? tako Ponovno se vraćamo u emisiju Zeleni telefon. Da čujemo samo eh, najavu u kratkoj emisiji o čemu će danas biti riječi. Tema današnje emisije je gradnja. Gradnja je inače jedna od 13 kategorija u kojima mi zaprimamo prijave na našem zelenom telefonu i jedna je od onih kategorija u kojima zapravo, moram spomenuti, zaprimamo iznimno mali broj prijava. U ovoj godini smo ih, barem do danas, zaprimili svega dvije s područja Karlovačke županije i još dvije s područja, područja Ličko-Senjske županije Koje također pokrivamo, e, dok recimo u prošloj godini nismo zaprimili nijednu. Evo, unutar dakle, te kategorije probat ću se dotaknuti, barem koliko stigne u ovih 15 minuta, e, triju konkretnih problema, to su stare ruševne kuće, bespravna gradnja i gradnja, odnosno postavljanje baznih stanica mobilnih operatera. Vidjet ćemo kako će to zvučati slušati. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pa ajmo onda krenuti sa starim ruševnim kućama kao da. sami početak. Da, evo kažem, samo smo dvije prijave zaprimili eh, i to čak <laughs> nijedna od te dvije se nije odnosila na stare ruševne kuće, a eh, svi smo mi koji živimo u Karlovcu svjedoci koliko je zapravo to izražen e, problem na području ovoga grada, naročito unutar e, zvijezde i mnogi od tih objekata su zapravo u toliko lošem stanju da predstavlja opasnost za ljude. Evo ne znam za druge, ali ja osobno kad e, prolazim onako pješice ili s biciklom maksimalno se mičem od većine zgrada, fasada jer vidim da lagano otpadaju dijelovi pa evo ne želim nastradati. Um, vezano za to, dakle za takve probleme postoje naravno razni propisi kako na nacionalnoj, na nacionalnoj razini tako i na lokalnoj razini i temeljni propisi zapravo koji uređuju takve probleme odnosno to područje su Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji i na području grada Karlovca odluka o komunalnom redu grada Karlovca. Svi ti mhm. propisi zapravo vrlo su jasni i svi oni zapravo idu u jednom smjeru, zapravo u istom smjeru. Dakle, vlasnici su odgovorni za održavanje svojih građevina, što je sasvim jasno i logično. I u slučaju znači bilo kakvih oštećenja koja predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi, za imovinu drugih, za za okoliš, za prirodu, za druge građevine, pa čak i za stabilnost tla okolnog zemljišta. Dakle, upravo su vlasnici ti koji su dužni poduzeti hitne mjere kako bi otklonili dakle takve opasnosti, odnosno kako bi to sanirali. Um, što se tiče uh, dakle zakona o građevinskoj inspekciji, on evo samo ukratko da spomenem zapravo uh, stavlja u nadležnost građevinske inspekcije kao što sam naziv govori. Uh, dakle njihova je obveza, njihova je dužnost nadzirati takve stvari zapravo kontrolirati u biti takve stvari i postupati po, po, po takvim prijavama. Tako da oni su dakle ti koji su, ovo naglašavam zato što evo čak i u onim malobrojnim prijavama koje e, znamo zaprimiti mi ili recimo naši kolege iz drugih udruga na područjima drugih županija, građani vrlo često e, pokušaju e, čak sami kontaktiraju inspekcije, a onda kad ne uspiju ništa postići ili inspekcija jednostavno ne iziđe na teren ili na neki način izignoriraju tu njihovu prijavu, onda se tako ovaj, obraćaju se nama misle da mi možemo nešto više. Zapravo mi nažalost isto tako nemamo nikakve ovlasti. Imamo zapravo jednake ovlasti koji sami građani, dakle jedini koji ima ovlasti je građevinska inspekcija odnosno građevinski inspektor koji dakle je dužan doći na teren i ako uoči dakle takve nekakve nepravilnosti eh, on je taj koji može rješenjem narediti vlasniku da sve to skupa sanira. Mhm. Što je sa kaznama? Postoje li kazne za vlasnike tih kuća? Eh, postoje, eh, ovisi, ovisi o kakvim se oštećenjima radi. Zapravo uglavnom recimo e, nisu zapravo sve isti slučajevi. Postoje znači e, objekti gdje su zapravo samo fasade, recimo u lošem stanju pa otpadaju mali komadi fasade ili recimo dijelovi krova. S druge strane postoje kuće, znači cijela zgrada kuća koja je u toliko e, lošem stanju da se praktički već urušava i koja zapravo ne može se sanirati, dakle ne može se otkloniti i u tom slučaju recimo, e, pa ne bi rekla sankcija, rekla bi da zapravo mjera koja se u tom slučaju izriče je čak uklanjanje cijele građevine. Dakle, kada baš nema spasa, kada se to ne može pokrpati, onda jednostavno to je ona zadnja opcija da se ide na rušenje. Mhm. Što je sa bespravnom gradnjom? To je onako jedna bolna točka. Pa je, bespravna gradnja ili kako ovaj, <laughs> znamo zvati e, divlja gradnja, nažalost evo vrlo raširena pojava na području cijele Hrvatske i to već zadnjih 50 godina. A, mislim što reći o <laughs> bespravnoj gradnji osim da je to tako trajno devastira prostor, narušava izgled onako sveopći. A mislim, pojedini građani, znači, opet postoje zakoni. Znači, svako područje je regulirano i zakonima i podzakonskim propisima i tako dalje. I e, građani su zapravo, svi smo mi svjesni e, na koji način se može i smije graditi. Međutim, neki sasvim svjesno se zapravo upuštaju taj rizik bespravne gradnje, iako su znači upoznati sa, sa činjenicom da mora imati građevinsku dozvolu, da smiju graditi isključivo u okvirima dakle e, te građevinske dozvole, ali eto oni svejedno ovaj, pokušaju, riskiraju pa onda ako prođe super, ako ne onda slijedi onaj kukulele ja u meni dio. A, tako da evo, možda jedan zanimljiv e, slučaj e, iz Zadra gdje je gospođa prijavila svog susjeda recimo da je bespravno nadogradio. bilo. Dobro. bespravno je nadogradio dio kuće i kad je građevinska inspekcija ova izišla na teren jednostavno nisu mogli ne primijetiti da je ona isto tako nadogradila otprilike jednako kao i susjed pa je dobila i ona dakle prijavu na koju se je žalila pozivajući se na to, ali moj susjed je izgradio metar više od mene. Dakle, nije bitno da li je metar, centimetar, tri metra, e, bitno je dakle da morate poštivati one gabarite koji su određeni i da se ne može izlaziti iz toga. Mhm. Mislim, e, zakon o gradnji, evo i u ovo područje isto tako reguliraju zakon o gradnji, zakon o građevinskoj inspekciji, Isto tako i u e, nadležnosti građevinske inspekcije, pa evo, <laughs> ako građani e, imaju potrebu nekog prijaviti, ali nek paze da ne bude ovaj slučaj kao sa gospođom u Zadru, e, prijavljuju znači građevinskoj inspekciji. Zakon o gradnji je zapravo jasan. Evo, on sasvim jasno kaže da se građenju građevine može pristupiti isključivo na temelju pravomoćne građevinske dozvole i da se smije graditi samo u skladu s tom dozvolom. tako da evo, ukoliko sumnjate ili, vam je sasvim jasno i očito da je neka građevina ova izgrađena protivno zakonskim odredbama, odnosno ili bez građevinske dozvole, uh, ili je dakle izgrađen veći broj etaža od dozvoljenog ili općenito neke slične nepravilnosti. Mislim, ako želite prijavite, ne mogu vas natjerati, ako želite prijavite, to je moj savjet, ali ovaj... Um, mislim, pravila... Samo pripazite na dio da niste i vi. E, ono. Tako je, jer po meni, evo, ako pravila postoje, onda već e, nek postoje Trebamo jednako se držati, da, da, da. U redu, što je sa gradnjom baznih e, stanica? nažalost, <laughs> evo još jedna priča o kojoj nemam baš nešto previše pozitivnoga za reći. Hrvatska je zapravo jedina zemlja u Europi, s tim da kad kažem Europa ne mislim samo na zemlje Europske unije, nego na općenito Europu, dakle kako na naše zapadne, tako i na istočne susjede, sve skupa jedino, dakle, kod nas nije potrebna nikakva dozvola, ni građevinska, ni lokacijska dozvola za postavljanje tih antenskih stupova baznih stanica, bilo da se radi onima na tlu ili na krovovima kuća, zgrada i slično. I ta <laughs> divota, da ju tako nazovem, propisana je evo samim pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kojega je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja pored toga što nije potrebna dakle nikakva dozvola, Hrvatska je jedna od samo četiri zemlje u Europi, znači uz još Portugal, Rumunjsku i Slovačku gdje nije potrebno ni provoditi javnu raspravu niti općenito znači ikako konzultiranje sa lokalnom upravom, sa građanima, nije ih potrebno niti obavijestiti prilikom određivanja lokacije za izgradnju bazne stanice, što nije baš bezazlena stvar jer se građani vrlo često bune, u pravilu građani ne žele to u svoje neposrednoj blizini, tako da definitivno dakle, nije u redu uopće da ih niko ništa ne pita, nego da im preko noći samo osvane ta bazna stanica pred njihovim prozorom. Mhm. Mada što se tiče ove tri ostale zemlje u kojima se ne provodi javna rasprava, kod njih je ipak potrebna građevinska dozvola. Tako da, znači svi nešto traže, jedino u Hrvatskoj nije potrebno ništa. Evo ispada da je potrebna samo volja i želja teleoperatera da je postavi dakle takvu baznu stanicu na neko određeno mjesto. uh Evo ovog puta iznimno ću vam reći da ćemo zaprimiti poziv građana, ali ovog puta na 642855 na broj telefona. Mi idemo na jednu kratku pauzu pa imate taman minuticu da ovaj netko od vas uspije uspostaviti liniju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. says. No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work. told the boss, I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a day. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. your son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo nas natrag u emisiji Zeleni telefon, naravno u društvu, dragi mi kolegice Marije Ražnjević. Dotaknut ćemo se još samo što smo ostali dužni slušateljima iz prvog dijela emisije, gradnja baznih stanica, pa evo samo još par riječi o tome. Da, često se ovako u javnosti zna e, kao postavljati pitanje da li su štetne, nisu štetne, e, dok teleoperateri s jedne strane uporno tvrde da nisu štetne, da nema tu nikakvih negativnih učinaka na zdravlje. uh Provedena su, znači provedeno je niz istraživanja u raznim zemljama i sva ta istraživanja zapravo su pokazala kako i e, itekako štetno utječu na zdravlje i neka od njih kako je recimo broj oboljelih od tumora više struko veći na područjima koja se nalaze u krugu od 300 do 400 metara od tih baznih stanica u odnosu na recimo područja izvan tog e, kruga. E, jedno od recimo istraživanja koje je provedeno u Brazilu provedeno je na čak 2 milijuna i 300 tisuća ljudi tako da nije baš neki mali uzorak koji ne može biti relevantan. Znači 2 milijuna i 300 tisuća ljudi ipak trebalo bi značiti <laughs> nešto. Nešto govori, da. da. Što se tiče Hrvatske, da, u Hrvatskoj je dopušteno njihovo postavljanje na udaljenosti od svega 10 metara od, na primjer, stanova kuća, <laughs> balkona, prozora i slično. Dakle, dovoljno je da vlasnik da svoj pristanak da se dakle to montira, postavi na njegovu kuću, krov, zemljište i slično. Dakle, susjedi nažalost nemaju nikakvog utjecaja na to tako da jedino što im e, građanima preostaje s obzirom da ih nikakav zakon, nikakav propis u tom pogledu ne štiti jeste da probaju dakle peticijama, prosvjedima i sličnim akcijama nešto poduzeti. Evo čak ima nekoliko slučajeva u Hrvatskoj gdje su građani zaista se okupili i potpisivali peticije, masovno prosvjedovali i čak su uspjeli znači ispriječiti e, postavljanje takvih baznih stanica i čak e, su uspjeli postići u nekim slučajevima da se već postavljene maknu, presele na neku drugu lokaciju lokaciju koja znači nije, nije u neposrednoj blizini. E, jedini pozitivan primjer koji se možda može istaknuti u ovoj priči to je grad Zagreb koji je u lipnju ove godine e, u izmjenama i dopunama odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana napokon definirao kriterije e, postavljanja tih baznih stanica Uglavnom oni su evo napokon zaustavili ovaj dosadašnji način postavljanja dakle po krovovima obiteljskih kuća u neposrednim blizinama škola, vrtića i slično i evo Zagreb se napokon može pohvaliti i hvale se opravdano da su uveli kriterije kakvi važe na primjer u jednoj Švicarskoj. Mhm. Tako da e, e, definitivno je pozitivan primjer, ali ne bi trebalo čekati dakle da svaki pojedini grad, općina, e, ne znam tko na svojoj, znači na svojem području to uredi i potrebno je urediti zapravo na području cijele države na, na nacionalnoj razini donijeti nekakve zakone, propise koji će znači postaviti jasne kriterije, naravno <laughs> po mogućnosti usklađene sa, sa europskim kriterijima, europskim direktivama, da se jasno zna dakle u kojim zonama se smiju postavljati, u kojima ne smiju i naravno da se izbjegne postavljanje takvih e, antena znači u neposrednoj blizini škola, vrtića, obiteljskih kuća, stambenih zgrada i sličnih objekata. Dakle, mhm. gdje su zapravo ono, ljudi vrlo izloženi tome i gdje ih zapravo to poprilično ugrožava. Nadamo se da će se to dogoditi. Evo na samome kraju da čujemo još e, iz e, gradske tvrtke Čistoća raspored mobilnih eko otoka. Da, evo da nastavimo kao i u u proteklim emisijama e, trenutno se mobilni eko otoci gradske tvrtke Čistoća e, postavljeni su na području Gornjeg Mekušija, Kamenskog Logorišta i Vukmanića i tamo će se nalaziti do 4. rujna i možda evo samo još <laughs> ukratko da podsjetim da e, putem dakle tih mobilnih eko otoka građani mogu Eh, odvojeno odlagati papir, plastiku, metal, staklo i tekstil. mm ostalo još samo da najavimo sljedeću emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Slušaj Marija, Sljedeći puta ćemo o čemu? Da, e, naša sljedeća emisija 8. rujna, odnosno sljedeći četvrtak, e, tema su vode. Zašto baš vode? Zato što se dan prije, odnosno 7. rujna, obilježava dan hrvatskih voda, odnosno zaštite hrvatskih voda kako god. A, pa ćemo probati u toj emisiji ovaj, barem e, prikazati mali dijelić toga kako se u Hrvatskoj, da kažem pod navodnike, štite naše vode koje su <laughs> definitivno naše najviše bogatstvo. Eto, tema će biti otpadne vode. Hvala Marija na današnjem gostovanju i slušamo se ponovno naravno sljedećeg četvrtka. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.